El sol del gran est sempre llueix. Gran significa que un no està infectat d'inconsciència. Est és el lloc on comencen sempre les coses. Sol és el poder i la força que tot ho abasten. Allò que il·lumina la nostra responsabilitat i la nostra autenticitat. Benvinguts i benvingudes a aquesta quarta edició de Sol de l'Est. A la tercera varen xerrar de meditació i ho varen fer des d'un punt de vista molt teòric. Avui toca la part més pràctica. Coneixerem alguna pràctica bàsica, parlarem de respiració, de mantres, de relaxació i de practicar meditació en cada moment de les nostres vides. És molt senzill. saber com hem de meditar, sobretot hem de tenir clares tres coses. En primer lloc, el que estem fent és allunyar-nos de tot extrem, és cercar el camí del mig, és anar a trobar dins nostre l'equilibri que hem perdut mirant cap a fora. Las gentes en vale sabe, para estar feliz importante saber dónde estás en cada momento. Justo aquí es equilibrio perfecto, en encuentro de cielo y tierra, no demasiado Dios, no demasiado egoísta, sino vida demasiado loca. Tú pierdes equilibrio, tú pierdes poder. En segon lloc, hem de tenir molt clar que la pràctica de meditació només funciona si aconseguim deixar passar els pensaments. Si aconseguim que tot el que passa pel nostre cervell entri y poco després surti. No se queda, com hem dit ¿Quién está en el foso hoy? Cállate. Esos cocodrilos parecen muy cabrones. <laughs> ¿Sabes qué? Si tan listo eres, joder, ¿qué haces tú aquí? Por el mero hecho de estar aquí, uno ya es listo. Bien, ¿quieres hablar de lo que te pica? No, contigo no, te garantizo pues que no, gracias. no hay nadie más y tendrás que hablar tarde temprano, así que no como no. sea concentrarme ahí dentro, solo puedo pensar en mi sala de meditación y en cómo decorarla. No me jodas. ¿Te ríes de mí? La sala de meditación está en uno mismo, Carrillos. ¿Decorarla? ¿Siempre hablas a lo eslogan publicitario? Sí, y aquí tienes otro. Tienes que aprender a elegir tus pensamientos tal y como eliges la ropa cada día. Y esa es una habilidad que se cultiva. Si estás aquí porque quieres controlar tanto tu vida, trabaja la mente. Es lo único que deberías controlar. Porque si no dominas tus pensamientos, te va a ir de pena. ¡Eso intento! Ese, hola, ese es el problema. Deja de intentarlo, ríndete. Sal al jardín, siéntate ahí, y deja la mente en blanco a ver qué pasa. ¿Por qué no te dejas llevar? Un tema de meditación. Un aspirante espiritual estaba animado a hacer un retiro de meditación, pero no sabía qué técnica utilizar. En vista de ello, se dirigió a un maestro y les puso, Maestro, te estaría sumamente agradecido si pudieras procurarme una técnica de meditación, ya que voy a estar en el bosque varias semanas en retiro meditacional. El maestro dijo, me parece una excelente resolución. En el bosque hallarás la paz necesaria para meditar, aunque la paz hay que hacerla luego en la propia mente, como sabes. No te voy a dar ninguna técnica meditacional, pero puedes pensar en lo que quieras excepto en monos. Toma buena nota, no pienses en monos. Tras agradecer al maestro su instrucción, el aspirante partió hacia el bosque. Se dijo, desde luego que es bien fácil el método que me ha proporcionado el maestro. No tendré el menor inconveniente. Pues anda que no hay cosas en las que pensar excepto en monos. El aspirante se estableció en un recoleto y reconfortante lugar en la frondosidad del bosque. Reinaba un silencio total y el lugar era el apropiado para estar en paz. Estuvo allí varias semanas y luego volvió junto al maestro. El maestro saludó cariñosamente al aspirante y enseguida le preguntó, ¿Qué tal ha ido el retiro meditacional? Desolado, el aspirante repuso, no he logrado pensar en nada que no fuera monos. Una y otra vez los monos venían a mi mente. Día y noche los monos estaban en mi escenario mental. Ha sido como una pesadilla. El sabio declara, aplícate al cultivo metódico de la mente, porque la mente puede ser una aliada pero también una implacable enemiga. La tercera cosa que hem de saber abans de meditar és que hem de tenir constància, que no serà fàcil. Meditar és tot un desafiament, perquè estem intentant deixar de conviure amb allò que ens acompanya des de sempre, que és el flux de pensaments, que es el de acciones... ...es muy posible que els pensaments tornin ...y que sentim que és impossible. ...pero si no, escolteu a Macías Ricard. Muchas personas te dirán, ah, no, no, no, no, yo no valgo para eso. Tras tres minutos mi mente está completamente distraída. Es normal, no es culpa de la meditación, es porque la mente no está entrenada. Y si no perseveras, nunca aprenderás nada. Así que en lugar de tener remordimientos o sentirte culpable con ideas como yo no valgo para esto o cosas así, que al final no dejan de ser más distracción, en cuanto descubras que te has distraído, no pasa nada. Tienes que volver a la respiración. y ahora sí, entramos en una sala virtual de meditación encara que sempre és preferible a l'exterior, com per exemple en el camp, que mos rodegin els sons de la natura. Nosaltres imaginarem que som a una casa. Intentarem entrar en una habitació que no sigui ni molt càlida ni molt freda. Diuen, de fet, que un poc de fred, només un poc, és millor per la meditació tinguem molt clar, un cop hem entrat en aquesta habitació, que meditar no vol dir relaxar-se o dormir-se. Meditar és una activitat, no és com qualsevol altra, però és una activitat. És a dir, que si ens adormim és que no hem meditat bé i si ens agitem massa, el mateix. Com dèiem abans, cercam l'equilibri. Parlam ara de la postura. La teoria diu que la nostra postura, sigui quina sigui, no ha d'obstruir els fluxes d'energia naturals que tenim en el nostre cos. Per això, postures ideals són postures amb l'esquena totalment recta, com la postura del loto. El cos ha d'estar en equilibri. Això és el que cercam, equilibri. Idò, com trobam l'equilibri? amb les espatlles aixecades, però no rígides, relaxades. Clar, és difícil fer la postura del loto. Jo no l'he aconseguit fer mai, és eh, molt complicat que l'aconsegueixi per la meva rigidesa. És aquella postura on una cama es posa per damunt de l'altra, la típica, que hem vist tantes vegades, que no la podem fer, no vos preocupeu. Vos podeu fins i tot asseure en una cadira, podeu creuar les cames, intentar posar l'esquena recta amb uns coixins sota el cul. Si feu això, el més important és que els genolls estiguin alineats. La postura ens ha d'ajudar a complir un dels grans objectius de la meditació. Nosaltres serem testimonis de la unió del cel i la terra. Buda es va seure a terra amb una dignitat serena i humil, amb el cel sobre ell i al seu voltant, com per demostrar-nos que en la meditació un s'asseu amb una actitud mental i oberta comparable al cel, però al mateix temps roman present, recolzat en la terra, sobre una base ferma. El cel és la nostra naturalesa absoluta, que no té barreres i és il·limitada, i la base és la nostra realitat, la nostra condició relativa i ordinària. La postura que adoptem a l'hora de meditar significa que enllacem allò absolut i allò relatiu, el firmament i el sol, el cel i la terra, com les dues ales d'un ocell. Integrem la naturalesa de la ment, que no coneix la mort i és comparable al cel, i al sol de la nostra naturalesa mortal i passatgera. o podem posar-nos en postura de Shavasana. Se li diu la postura del mort, és a dir, estirar-se al terra amb els braços oberts. Hem volgut recuperar un petit fragment d'una de les sessions de yoga que ens va fer el mestre Alfons quan érem a Ràdio 77, una època de gran record i que amb el seu permís utilitzarem ara perquè entengueu tots què és Shavasana. Les cames estan separades, els braços entornen el cos, les palmes de les mans miren cap al cel, Sa barreta pressiona lleugerament sa gargamella. Pots inspirar i en sa aspiració aixecar el rostre, la nuca d'enterra terra i mirar-te l'ombligo uns instants. I després recol·locar el cap en terra, i observa el lloc el punt de contacte de la nuca i en terra. La postura de la còmoda. Olvidat de totes les teves responsabilitats, obligacions, deures i intenta dedicar aquest temps a tu mateix, a tu mateixa, completament a tu mateix, a tu mateixa. Efectivament, Savasana per si mateix ja relaxa, i relaxar és la primera passa Recordeu, no adormir-se, relaxar, és la primera passa per meditar. Ara no farem cap sessió de meditació, però sí vos donaré un parell de pràctiques. Per aturar el flux de pensament, per exemple, s'utilitza molt meditar en la pròpia respiració. Si tu et concentres al 100% en com inspires i com expires l'aire, tota la resta ja no et molesta. Has aconseguit ...centrarte en una cosa única, ...y eso meditar. Si te concentras en la respiración no puedes verla. Es muy sutil. Y si dejas de concentrarte es como si lo perdieras. Así que fácilmente puedes ver si te distraes o no. Ya veo. Con la respiración solamente ves la sensación. Cuando respiras por la nariz tienes una ligera sensación en los orificios nasales. Y se trata de quedarse sentado tranquilamente, pensar en respirar por la nariz y luego notar la sensación del aire que sale y entra. Así. Unas 21 veces, o unos, unos 10 minutos. Hacerlo permite calmar la mente. Escoltem què en el mestre Every time we hear the sound of the bell, we stop our thinking, we stop our talking. Cada vegada que escoltem el so de la campana, aturem el nostre pensament, en la nostra parla, i tornem al nostre respirar, i respirant conscientment, com a mínim ah. tres vegades, uh, dins i fora. Uh, uh, I aquesta pràctica s'anomena escoltant la campana. El so, la campana de l'atenció correcta. When uh, you hear the bell, you naturally stop your thinking. It has become a habit. Quan escoltem la campana, un naturalment atura el seu pensament. S'ha tornat un hàbit. Un naturalment atura el pensament i un enfoca l'atenció en el fet d'inhalar. Un gaudeix d'inhalar. I quan un inhala conscientment, d'aquesta manera, un du la ment a casa amb el seu cos i un es torna plenament viu en l'aquí i l'ara. Només calen 3 segons per dur la ment a casa amb el cos i establir-nos en altres mateixos en l'aquí i l'ara. quan estiguin ben establerts en l'aquí i l'ara, poden entrar en contacte amb la vida. Abans que res, amb el teu cos, els teus sentiments, les teves percepcions, les teves formacions mentals, uh, la teva consciència, i un entra en contacte amb la totalitat de la vida al teu voltant. And you get in touch with uh, the, wonders of life around you. Mm. exemple pràctic, com trobam al llibre El arte de domar el tigre, ens diu que podem inspirar profundament durant 5 segons. Retenim l'aire 5 segons més. I passat aquest temps, el deixem anar. Mentre deixem anar aquest aire, pensam que estem buidant un tassó d'aigua bruta. Tornem a fer Inspirem profundament. Retenim l'aire uns quants segons. I el deixarem anar pensant que estem buidant dins nostra tota l'aigua bruta. Com vos heu quedat? Molt més tranquils? Si ho repetiu unes quantes vegades, segur que quedareu més tranquils i relaxats. I serà un principi per meditar. perlas del yoga. 19. Cuerpo limpio, mente pura. Krishna insistía en el aseo exterior y la limpieza interna. La ropa limpia y las mentes limpias forman una combinación ideal. Sri Satya Sai Baba nacido en 1926 en India. És moment ara d'anar un poc més enllà en els exercicis de meditació. Hem après a relaxar-nos, a preparar la ment, a preparar la nostra habitació interna per poder meditar. Ara, amb l'ajuda del mestre Alfons, coneixerem l'exercici que podríem anomenar sentir. Sentir totes les parts del nostre cos, repassar-les mentalment, saber quin lloc ocupam dins el món. Així doncs, imaginem novament que som en postura de Shavasana, la que hem après fa 5 minuts. Estar estirats al terra, palmells cap amunt, braços entorn al cos i la barbeta pressiona lleugerament la gola per poder respirar correctament. Això és sentir. Sent el teu cos en postura de Shavasana. Sent els punts del teu, de contacte del teu cos i en terra. Començam en el contacte entre el dret i en terra, du aquí la teva atenció i sent aquesta zona. El turmell dret, la pantorrilla dreta, la cuixa dreta, sanca dreta, sent tota la cama dreta. I ara sent el punt de contacte del taló esquerre i en terra el turmell esquerre, la pantorrilla esquerra, la cuixa esquerra, Sanca esquerra i enterra, sent tota sa cama esquerra. I ara du sa atenció, tota la teva atenció, en el còccix, sa base de la columna vertebral, sa zona lumbar, sa zona dorsal, sa zona cervical, sent tota la teva columna vertebral, des del coxis fins a les cervicals, de les cervicals fins en els coxis. I ara fer una inspiració i sense pressió dels homoplats en terra. Sent l'homoplat dret en contacte en terra i relaxa sent tota la part dreta de l'esquena entre l'homoplat dret i sanca dreta, sent tota aquesta zona. I ara torna a inspirar profundament sense pressió dels homoplats en terra, du la teva atenció a l'homoplat esquerra i sent tota la part esquerra de l'esquena des de l'homoplat fins a sanca esquerra. I ara dosa atenció a sa mà dreta, sent els dors de sa mà dreta en contacte amb terra. Sa munyeca dreta. Es colze dret. S'esfalla dreta. Sent tot el braç dret. Tot el braç dret. I ara sent els dors de sa mà esquerra han contat tantar. Sa muñeca esquerra. Es colze esquerra. S'espatla esquerra. Tot es braç esquerra, sent tot es braç esquerra. I ara sent sa nuca en contacte en terra, sent es cap tot el pes del cap en contacte amb terra. I ara senta a la vegada tots els punts de contacte des dels talons fins en el cap i del cap fins en els talons. Sent el pas del teu cos, sense atracció de sa gravedat. Sent el lloc que estàs ocupant, el lloc que ocupa el teu cos. thank you perlas del yoga. 20. Tónico refrescante. Después de ducharte o de bañarte, échate agua fría y revitalizante en la cara, las manos y los pies, para estimular las múltiples terminaciones nerviosas y despertar tu sentido del tacto. Palabras de tortuga. En programas vos parlaré d'altres pràctiques que són molt senzilles per gent que mai ha meditat. Però sí que hi ha una altra cosa que podem fer, fins i tot a diari. És recitar mantres. Oh. segons conten, representa el so de l'univers quan es mou. Quan pronunciem OM, mos estem alineant amb tot allò que hi ha a l'exterior. Estem aconseguint l'objectiu d'eliminar les barreres entre nosaltres mateixos i l'univers. Quan vostè està nerviós, desorientat o emocionalment fràgil, cantar o recitar un mantra d'una manera inspirada – pot canviar per complet l'estat de la seva ment perquè transforma la seva energia i la seva atmosfera. Com és possible? Mantra és l'essència del so i l'encarnació de la veritat en forma de so. Cada síl·laba està impregnada de poder espiritual, condensa una veritat espiritual i vibra amb la benedicció del parlar dels Budes. Música també es diu que la ment cavalca sobre l'energia subtil de l'alè o prana, que circula pels canals subtils del cos i els purifica. Així, quan vostè entona un mantra, carrega la seva respiració i la seva energia amb l'energia del mantra. Treballa així directament sobre la seva ment i el seu cos subtil. el mantra OM, però n'hi ha molt més, que també anirem veient en propers programes. parlat de relaxar-nos, hem parlat eh, d'entrar en una habitació amb bona temperatura, amb música relaxant, de respirar, hem parlat de que hi ha mil tècniques, que veurem algunes, d'altres no, que és un camí complicat, que s'ha de cercar l'equilibri, però al cap i a la fi es pot meditar gairebé a cada moment de la nostra existència. Es pot meditar en qualsevol situació que ens trobem. el anciano ignorante. Era un anciano muy simple y analfabeto. Quería hallar la paz interior y dedicar los últimos años de su existencia a mejorar su vida interior. Se dirigió hacia un monasterio y llamó a sus puertas. Explicó a los monjes que tenía un vivo deseo de encontrar el sentido de la vida, purificarse y hallar el definitivo sosiego, por lo que pedía que se le aceptase como novicio. Los monjes pensaron que el hombre era tan simple y tan inculto que no podría ni entender las enseñanzas más básicas ni leer las escrituras. Pero como le vieron tan motivado y con intención pura, le dieron una escoba y le dijeron que se ocupara diariamente de barrer el claustro. Durante años el anciano barrió el claustro muy atenta y esmeradamente, sin dejar ni un solo día de hacerlo. Paulatinamente todos los monjes comenzaron a ver cambios notables en el barrendero. Se le veía tan sosegado, gozoso, armónico, emanaba de, de él una atmósfera de sublime serenidad. Tanto llamaba la atención su inspiradora presencia que los monjes se percataron de que el anciano había obtenido un considerable grado de evolución espiritual y una gran pureza de corazón. Perplejos, le preguntaron si había seguido alguna práctica o métodos especiales, pero el anciano con toda humildad repuso, No, no he hecho nada especial, creedme. Me he dedicado diariamente con amor a limpiar el jardín y cada vez que barría la basura pensaba que estaba también barriendo mi corazón y limpiándome de todo veneno. Reflexión. El anciano supo, como nadie, practicar el yoga de la escoba, desarrollando varios factores de iluminación, esfuerzo consciente, energía atención vigilante, ecuanimidad y amor. Todo ello sobre la base de una intención pura y una correcta motivación. sobre todo que la meditación només tingui un objetivo fer que el món sigui molt A veces pienso en la vida de otros. Imagino todo el amor que no tienen. Veo la pasión que se pierden. Los amigos que no conocen y las terribles presiones que los aplastan. En esos momentos me doy cuenta de cuánto tengo y de cuánto tengo para dar. Per a la propera edició de Sol de l'Est. Salut i gràcies.